Sektor 3, emisija o civilnom društvu i savjetima građana za održivi razvoj. Poštovani slušatelji, dobrodošli još jednu emisiju Sektor 3, emisiju o civilnom društvu i savjetima građana. Danas nam je gost, mislim koji je ovo drugi put u ovoj godini, e, Milan Medić iz e, Pickup Internationala Karlovac. Tema za današnje emisije je zadnja, do, zadnja događanja vezana za Karolačku pivovaru i općenito industrijska zagađenja u Republici Hrvatskoj. Pa može ovako za početak reći šta je zelena mreža Karolačke županije napravila povodom ovo, ove cijele havarije vezane za pivovaru i oko pivovare. Ovaj, pa evo ga, Karlovačka zelena mreža je po pitanju Karlovačke pivovare jedna među prvima su udruge e, reagirale, dakle javno u medijima. Moramo pohvaliti veliku medijsku popraćenost koju su e, novinske kuće, radio kuće i televizijske kuće davale. U ovom slučaju e, udruge zelene mreže su učinile nekoliko stvari mogu nabrojati. Dakle, udruga za zaštitu okoliša izravno izlazila na teren, pick up inter International i glas životinja su više preuzeli nekakve medijske i, javne nastupe, kontaktiranje europskih institucija po ovom slučaju, e, pisanje dakle zahtjeva premijeru i vladi, dakle tu smo sudjelovali ne samo mi iz Karlovca nego i udruge iz Dalmacije, od Vranjica gdje postoji tvornica e, Salonita koja je u vrlo nekvalitetnoj sanaciji do udruga Skvarnera iz Istre gdje su ovi svi problemi sa Rokvalom i sa terminalima za naftu i plin e, preko sisačkih partnera i sisačke ekoakcije koji vode svoju e, vrlo tešku bitku protiv e, zagađenja koje kemijska industrija, dakle Herbos, INA i razne druge sisačke industrije sustavno izlažu svoje građane tamo, tako da i na tom polju smo pristupili dakle osnivanju Nacionalnog odbora za zaštitu građana Republike Hrvatske od industrijskog zagađenja pokrenuli inicijativu prema vladi da se ovaj karlovački slučaj e, e, razjasni i e, pokrenuli jednu inicijativu prema prema europskim institucijama. Tu su s naše strane nekoliko udruga, dakle Ekološko društvo PAN iz Karlovca, Glas životinja, Pick Up International i Udruga zaštitu životinja iz Karlovca, pardon, Udruga zaštitu okoliša iz Karlovca, najveći teret toga ispred naše mreže preuzeli rekao si da je Pickup International kontaktirao i Europsku, uniju, odnosno organe e, Europske unije, pa kakva je situacija, kako sve skupa teče oko toga? Pa ako su građani pratili prošli tjedan je Europska komisija, to je prevedeno u normalni govorni jezik Europska vlada u Briselu, dakle donijela jednu, e, objavila jednu izjavu kojom osuđuje poslovanje Heinekena e, u slučaju Karlovačke i postupanje u slučaju Karlovačke pivovare te preporučila Heinekenu da promijeni svoj menadžment, e, ne mislim nužno kadrovski, nego prije svega menadžment u smislu odnosa sa javnošću, odnosa prema okolišu, odnosa sa civilnim društvom i lokalnim i, i, regionalnim samoupravama. Dakle, a to mi nismo se izravno naravno Europskoj komisiji objavi, obratili, nego smo to učinili preko takozvanih zelenih lobista u Europskoj uniji. On vi ste već s njima prije imali neke kontakte kontakte, neku suradnju. Pa da, dakle, zeleni lobisti u EU postoje, to su ili e, predstavnici velikih, jakih, moćnih e, ekoloških organizacija kao što su Friends of Earth ili Greenpeace, to su vrlo često e, zastupnici zelenih ekoloških stranaka u Europskom parlamentu i tako. Ti naši partneri, takozvani zeleni lobisti u Europskoj uniji su nama pomogli i kod deklaracije recimo Europske zelene stranke kojom podržavaju e, e, djelovanje udruga na ovom pitanju recimo uvođenja mjera zaštite prirode i okoliša kod vojnih djelatnosti. To pitanje će vjerojatno uskoro sada ući u ocjenu e, Europskog parlamenta o Hrvatskoj. E, to je kampanja koju mi provodimo zajedno sa partnerskim udrugama i, i Zelene mreže i Hrvatskim helsinškim odborom, ali evo i ovo pitanje industrijskog zagađenja preko tih istih zelenih lobista je postalo i došlo je do, postalo vidljivo i došlo je izravno do e, Europske komisije. Koliko je ovo što si pričao za Nacionalni odbor za zaštitu građana RH od industrijskog zagađenja, koliko je sad uzrok pokretanja tog odbora ova posljednje, dakle te dvije havarije vezane za Hrvatsku, Karlovačka pivovara i INA u Sisku ili već imate ovo od prije u planu pokretanje pa je sad ovo samo dolilo ulje na vatru? Pa hrvatske udruge sustavno i godinama već e, vode svoje e, borbe protiv industrijskih zagađivača. Ja ne trebam posebno spominjati slučaj Vranjica i tvornice Salonit koja je sustavno trovala e, građane dole. Treba se samo spomenuti 200 radnika Salonita je umrlo od raka. Dakle, u ovih zadnjih 20-30 godina djelovanja te tvornice tvornice. E, inače ta tvornica djeluje već oko 100 godina, dakle početkom 20. stoljeća je počela proizvodnja salonita, dakle samo ovo što se prati u novije doba, u zadnjih 30 godina preko 200 radnika je dole umrlo. E, potpuno ne, nejasan broj građana koji su umrli od azbestoze i od raka koji je azbestozom izazvan do toga da u Splitu recimo e, sva djeca imaju smanjen kapacitet pluća, smanjene dišne sposobnosti i zbog cementa izbog i zbog e, Salonita u Vranjicu, dakle to je dalmatinske udruge su izuzetno aktivne bile, ne treba spominjati kvarnerske udruge e, koje su i istarske udruge koje su radile na kampanji družba Adria, na naftnim terminalima, u Istri i tako, pa do evo ovih naših slučajeva na kontinentu, nažalost Karlovačkog slučaja e, sa piovarom i Sisačkog slučaja gdje je u samo u prošloj godini 150 dana u godini, što znači veli veliki dio vremena e, su građani Siska permanentno izloženi prekoračenju doza benzena i drugih kemikalija u zraku, pa do kažem ovog našeg vrlo tragičnog slučaja u Karlovcu sa pivovarom. Koji su sad planovi daljnji za nacionalnog odbora? Šta će se on raditi konkretno? U Nacionalni odbor za zaštitu građana Republike Hrvatske od industrijskog zagađivanja su se uključile i udruge iz Zagorja, iz Brdovca, znamo onaj e, pogon Plive koji već preko 15 godina potpuno nepročišćene vode iz kemijske industrije ispušta u potok koji je, to više nije potok, to je kanal, to je kanal sa svim mogućim opasnim kemikalijama. E, uključili su se e, udruge iz Slavonskog broda gdje ponovno INA truje, dakle sliv rijeke Save i tako dalje. Dakle, mnoge udruge se uključuju. E, po pitanju Karlovačkog ovog slučaja mi smo već e, pokrenuli inicijativu prema vladi i premijeru da se konačno nešto počne dešavati jer e, je pokazala praksa i, i slučajeve Karlovačke tragedije sa pivovarom da e, inspekcijske službe ne djeluju, da se sustav zaštite građana potpuno raspao, dakle od razine toga da građani nemaju pravu mogućnost sudjelovanja kod donošenja i usvajanja studija utjecaja na okoliš, do toga da redovni, redovno djelovanje inspekcija uopće ne djeluje, inspekcije su potpuno korumpirane i potpuno djeluju u svojstvu i u ulozi zaštite zagađivača, ne u svojstvu zaštite građana, do e, slučajeva ovakvih havarija kada vidjeli smo da su sve inspekcije sustavno zataškavale i do današnjeg dana i dalje zataškavaju sve podatke oko ovog slučaja pa do slučaja sanacije. Dakle, to je slučaj ovaj e, salonita u Vranjicu koji se i dalje, iako on više ne proizvodi salonit, salonitne proizvode od, e, od azbesta e, on i kod samog kod same sanacije ona se provodi krajnje neučinkovito, krajnje neprofesionalno i nestručno i sama sanacija zagađivača u ovom slučaju vranjičkog salonita je novi uzrok trovanja izvoda izvor građana i okoliša. Evo da se sada malo vratimo na ovaj Karlovački slučaj. Evo ovdje imam informaciju e, da je e, sam Zdravko Martinović u lipnju prošle godine došao pitati za savjet šta napraviti sa zagađenjem iz Karlovačke pivovare jer je osjetio neki smrad koji se širi dakle iz pravca pivovare, po tom pitanju nije napravljeno više manje ništa. Pa sramotno je to dakle da naše inspekcije redovito ne djeluju. Ja ne trebam posebno spomenjati našu vrlo županijsku inspekciju za zaštitu okoliša. Mi se sjećamo još iz slučaja Ilovca kada se kada županijska inspekcija, inspekcija zaštite okoliša šest mjeseci na dojeve građana apsolutno ništa nije učinila kada se na Ilovcu odlagao e, opasni otpad iz kožarske industrije industrije. Ovaj slučaj je također primjeta ne samo inspekcija zaštite okoliša nego i inspekcija rada, sanitarna inspekcija, sve te inspekcije dakle sustavno u svojim e, redovnim obilascima, dakle te inspekcije redovne nalaze imaju redovne obilaske e, poduzeća, velikih zagađivača, one red, redovito ništa ne pronalaze, ako i pronalaze ovaj članak nedavno u jutarnjem listu i u e, novom listu od ponedeljka vam jasno upućuje da su mjere, da su dopuštene količine ispuštanja kemikalija i opasnih kemikalija u okoliš po 60 puta, ne 20%, nego 60 puta 100% premašene, što znači da inspekcije se bude iz svog zimskog sna i svoje korumpiranosti samo kada se dogodi ovakav slučaj stradavanja građana, a i tada kao što smo svjedočili u slučaju i još uvijek svjedočimo u slučaju Karlovačke pivovare nisu obavile svoj posao. Mi u ovom trenutku ne znamo i javno nije objavljen niti jedan podatak o nalazima tih inspekcija. Evo ovdje ovako stoji da je državna, da državna vodopravna inspekcija ima sve podatke, no evo ispada da institucije nisu ništa napravile ispostavilo da nisu ništa napravile, a znali su dakle zbog čega se pivovari gledalo kroz prste ili nije. Ali, dobro, šta je poduzela ta inspekcija? Nije napravila ništa. Dakle, inspekcija nije e, statistički zavod koji će primat na znanje podatke iz okoliša i tako arhivirati. Dakle, što je ta inspekcija napravila i da li je pokrenula mehanizme, dakle, da li je pokrenula E, mehanizme koji su, da li je naložila Karlovačkoj pivovari da uvede nekakve promjene. Naravno da nije. I, i zanimljivo je da, zanimljivo je da ovaj, u ovom trenutku e, niti jedna od ovih inspekcija koje su bile tamo na terenu, a sve su djelovale sa dva do četiri ili neke i više dana zakašnjenja, ni jedna nije objavila svoje rezultate svojih nalaza. Karlovačka županija ima eko stožer ili ga je imala? Ekostožar se raspustio što je ponovno još jedna vrlo čudna zanimljivost. stožer se raspustio onog trenutka kada je e, kada su te vrle inspekcije objavile da su završile svoje nadzore i da je državno pravobraniteljstvo dalje preuzelo slučaj, ali ja moram ovom prilikom napomenuti da je jedna od vrlo bitnih e, dužnosti županijskog Eko stožera obavještavanje javnosti i e, širenje <clears throat> valjanih i, <clears throat> i pravodobnih informacija. Županijski stožer je u najmanju ruku trebao nastaviti i dalje, sve do završetka ovog slučaja, dakle, u slučaju nije završen, županis, ove državne inspekcije, niti jedna od njih nije javno objavila svoje nalaze. Mi u ovom trenutku imamo od e, službeno dostupnih ili poluslužbeno dostupnih informacija samo vlastito priznanje pivovara da je ispuštala CO2. Imamo izjavu županijske inspektorice za zaštitu okoliša da je amonijak malo curio pa malo nije. To isto izjava u kameru, ništa napismeno. Imamo jedino javno objavljene podatke Zavoda za javno zdravstvo Karlovačke županije iz kojih je, koji su napravljeni dva ili tri dana nakon same nesreće trovanja, a iz kojeg je vidljivo još tada, dva, tri dana kasnije je vidljivo da su povećane do, doze amonija, nekakvih, još nekih e, kemijskih e, elemenata, ali ono što je zanimljivo jeste da u tom nalazu vidljivo da je temperatura vode u tom potu otoku jednaka sa temperaturom e, zraka e, što upućuje na to da doista u taj potok završavaju e, vode iz tehnološkog procesa pivovare, to je vrlo zanimljivo i ništa mi drugo više nemamo, imamo samo rezultate nezavisne analize koju je Nova TV platila u korist e, obitelji nastradalog e, sugrađanina u Sloveniji s kojeg je vidljivo da su na njegovoj odljeći nađeni i trikloretilen, to je jedan spoj koji se koristi za odmašćivanje, za pranje postrojenja, da je nađen amonijak, da, je nađen, da su nađeni industrijski aldehidi koji se koriste u prehrambenoj industriji, što svjedoči i vrlo je vjerovatno da je pivovara sustavno i ovi podaci objavljeni u novinama u zadnja dva, tri dana pokazuju da je pivovara sustavno jednostavno, bez ikakvog pročišćavanja, sve svoje otpadne vode mjesecima, ako ne i godinama, ispuštala nesmetano u okoliš. Kako se to može uopće dogoditi da e, inspekcije, nadležne institucije izađu na teren koliko, dva, tri dana po, po događaju? A s time da je, evo, meni još dan danas nije, e, nije jasna ova cijela priča oko e, djelatnika hitne pomoći koji su došli tamo, koji su navodno e, imali isto neke simptome trovanja, kasnije se ispostavilo da ipak nisu imali simptome trovanja. Sad šta, jesu, imali, jesu li imali ili, ili su oni isto kolektivno prvo ono rekli jedno pa su se predomislili nakon pregleda e, gore u, na Pa gledajte, to je jedan, jedan sustav koji s jedne strane počiva na korupciji. Mi vidimo da inspekcije su došle prekasno. Skandalozna izjava županijske inspektorice zaštite okoliša da ona nije mogla ući u subotu u firmu jer je firma zatvorena pa je čekala ponedjeljak. Mislim, dakle, dakle postoji jedno, jedno sustavno zataškavanje ovog i svih drugih slučajeva od strane onih koji su plaćeni da bi to trebali raditi, a s druge strane ne postoji, ne postoji ono što se naziva u poslovnom svijetu, u biznis sektoru društveno odgovorno poslovanje. To se vidi iz menadžmenta i ponašanja Karlovačke pivovare, dakle da oni jednostavno nisu imali razrađene te vrijednosti i ugrađene te vrijednosti u poslovanje svoje tvrtke, inače do ovoga slučaja uopće ne bi došlo. Mm, a koliko su općenito građani upoznati sa načinom obavještavanja ovakvim situacijama situacijama, dakle ovakvim havarijama a onda ćemo ono o transparentnosti poslovanja nekih firmi. Mislim da građanima treba apsolutno skrenuti pozornost na činjenicu da, da sve ovakove slučajeve e, dojavljuju na 112. Dakle, to je jedinstveni broj koji građani trebaju koristiti i koji je u ovom trenutku zakazao iz više razloga zato što ga niko ne zna, niko nema, to nije uobičajeno da se zove taj broj, e, a s druge strane i službe su zakazale jer se međusobno nisu jedna drugu obavještavale. E, općenito sustav je doživio raspad od nas građana, dakle koji nemamo, nismo upoznati sa, sa, sa načinom dojavljivanja do samih službi koje kada, kada se nesreća nažalost i dogodila, onda su bile e, nekoordinirane, pa na kraju onda treći, treći stupanje toga da je na dijelu nesumnjiva korupcija sustava, zataškavanje i zaštita zagađivača i onda tek u četvrtom frontu dolaze udruge građana, ekološke udruge, mediji, bez kojih ovaj slučaj bi potpuno zamro i sjećamo se i sami da je prva izjava svih vrlih i nadležnih inspekcija bila da se u stvari ne zna šta se desilo i od čega čovjek u stvari umro. Dakle, tu je na dijelu e, sprega građanske neinformiranosti, korupcije, e, e, nedjelovanja sustava, neprofesionalnosti, kada se sve to spoji, onda se još jedanput pokazalo da su upravo udruge građana jedin jedina brana, jedini kamen i, da ne kažem brana od, od e, zid ili ne znam šta od, e, u ovakvim slučajevima koji se založio za građane. I vrlo je zanimljivo da je sam građanin Martinović bio ta osoba koja je prije godinu dana pokazala građansku inicijativu sam bez da je bio organiziran u neke udruge, išao po, po nadležnim e, tijelima, tražio objašnjenje, njih, dobio i, i stvarno je tragično da je ta osoba koja je pokazala građanski aktivizam sama na kraju stradala. Da, on je u šestom mjesecu prošle godine upozorio na e, neki smrad, na što mu je odgovoreno, ili nije, nije spominjao amonijak, prijavio je neki smrad. U takvim okolnostima svim građanima bi bilo dobro i mnogo bi bilo bolje da se, osim toga što je e, pokojni zdravko napravio, da se ujedno obratio i nekoj od naših udruga zelene mreže Karlovačke županije, te da je zajedno kroz udrugu organizirano pokrenuo tu inicijativu. To što je on napravio, naravno, hvale vrijedno i to je ono što svaki građanin treba napraviti, dakle on se obratio sustavu, sustav ga je vjerojatno potapšao po ramenu, primio na znanje, otpravili su ga doma i nisu naravno poduzeli ništa. Međutim, zato mi imamo udruge građana gdje građani organizirano, dakle ne pojedinačno, nego organizirano rade na rješavanju određenih problema, a ovaj slučaj dakle spada u tu problematiku industrijskog zagađivanja, ne samo što se time bave ekološke udruge u, u u većini gradova Hrvatske, nego kažem sada smo se i objedinili na nacionalnoj razini kroz osnivanje ovog nacionalnog odbora za, zaštitu građana Republike Hrvatske od industrijskog zagađivanja. Evo e, ovdje imamo ovaj transkript prijave u centar 112 da je osam dana uoči ovoga incidenta naša sugrađanka prijavila dakle da nešto ne štima Evo, konkretno tu kod naše zgrade na Dubovcu strašno se osjeti amonijak i dakle građani su zatvarali prozore. Mhm. Pa očito je da je pivovara sustavno danima prije, ako ne i mjesecima, ispuštala sve svoje otpadne vode u u okoliš jednostavno i ne samo otpadne vode nego i plinove, dakle i CO2 i amonijak, ovaj, dakle to je ono što bi mi u ovom trenutku tražimo i od županijskog ekostožera i od svih eh, nadležnih inspekcija da javno objave što je pravi uzrok smrti Zdravka Martinovića i konačno da li se to još uvijek događa. U ovom trenutku niko e, javno ne zna, niko u, Hrvatskoj ne, nema dostupan javan podatak o tome što je pravi uzrok njegove smrti, a s obzirom na to nije moguće niti otkloniti ako je e, prepoznati i otkloniti ako je doista postojao uzrok tog trovanja. Whispering in my ear. And there's an angel with her hand on my head. She say I got nothing to fear. And there's a darkness living deep in my soul. Still u prošloj emiziji smo isto pričali o tome kad je bio gost e, Mario Protulipac iz e, zelenog telefona udruge Ekopan, e, baš o tim kemijskim trovanjima, industrijskim zagađivanjima i slično. Uh, je li to CO2, je li amonijak ili da se koristi cijankali ili arsen, mislim tako nešto za rezanje prilikom onog cijelog procesa. Mi kao građani, mi kao građani nismo naravno osposobljeni da tu sada nagađamo ili bilo ovo ili ono. i ovo je nagađanje u biti, šta, a Sad, ali to je žalosno da, da mjesec dana kasnije e, još uvijek se nagađa. Ispada da i građani i mediji i e, nažalost inspekcije nagađaju. Dakle mi ono uz, uz ovu silu i laboratorija i tehnike koju, koju imamo još uvijek se nagađa šta bi se tu moglo dogoditi. Šta šta se u biti dogodilo. To je skandalozno stanje. Dakle, nemoguće da je prošlo mjesec dana od e, inspekcijskog izlaska na teren i da niko nema nikakav podatak nego da se i dalje nagađa. To je skandalozno. S jedne strane. S druge strane, skandalozno ponašanje izjave e, tih istih inspekcija da su istraživale amonijak. Pa mislim, zašto amonijak? Zato što su novine o tome pričale, pisale, zato što su radio e, kuće o tome govorile. Pa ne može se jedna inspekcija tako neprofesionalno ponašati da ona e, svoju istragu temelji na čaršijskim pričama. Ja sam njih pitao i na televiziji kad sam bio zbog čega ste istraživali samo amonijak. Meni nije problem što su oni istraživali amonijak, nego zašto su samo amonijak istraživali. Dakle, oni nisu neškolovani ljudi, oni su e, vrlo osposobljeni i kada im imate slučaj da vam jedna e, stručna inspekcija istražuje samo amonijak ili samo CO2, znajući unaprijed da to vjerojatno nije bio jedini i vjerojatno niti glavni uzrok trovanja, onda je tu posredi i nešto više od, od samo toga da ne znam da nisu to obavili svoj posao. Mi opravdano sumnjamo u korupciju cijelog sustava i na tom tragu smo i poslali upit e, premijeru i zamolbu da definitivno država nešto po tom pitanju počne činiti jer Hrvatska je e, država u kojem se sustav iz dana u dan raspada. Molim vas lijepo, pa vi danas odete operirati slijepo crijevo, odrežu vam nogu Ko je kriv? Niko nije kriv, sve u najboljem redu. Županica, dožupanica Sisačka otrovana žena živom. Ko je kriv? Niko nije kriv. Sve inspekcije pokazale da je sve u najboljem redu, osim toga što je 150 dana u godini INA ispušta prekomjerene doze zagađivanja. Naš sugrađanin ode prošetati sa psom predvečer, strada, izgubi život, izgubi zdravlje, na kraju i život. Šta nam inspekcije kažu? Ne zna se od čega je stradao, e, što je uzrok, to se još nije objavilo Dakle, sustav, sustav ne funkcionira u Hrvatskoj. Ja mislim da je temeljni akt koji definira e, ugovor e, između države i svojih građana Ustav. Taj isti Ustav jamči građanima, dakle, osim što im e, sigurnost, imovinu, zdravlje, u najmanju ruku jamči im pravednost. Ponekad se desi, nažalost, da je nekakva havarija, da čovjek izgubi, izgubi zdravlje i život i imovinu i sigurnost, ali u najmanju ruku ono što država mora zajamčiti jest jeste pravednost. To znači pravedna istraga, pravedno informiranje javnosti, pravedna naknada na stradalima i pravedno rješavanje tog problema što u ovom slučaju postoje veliki prijepori u javnosti oko toga da li će uopće to biti dovedeno do završetka na pravedan način jer inspekcije kao što smo rekli potpuno ovaj netransparentno vode ovu priču i niti jedan, apsolutno niti jedan podatak još uvijek nije javno dostupan. Ispada da su ovdje e, potakli mediji udruge civilnog društva. Da, da nije bilo dakle interesa medija, da nije bilo možda toliko dramatično da udruge civilnog društva u, u Karlovcu, Karlovačkoj županiji nisu toliko aktivne, jake pogotovo što se tiče e, ekoloških organizacija, postoji opasnost da bi se to skroz onako zataškalo, zaboravilo i on nikom ništa. Sve je išlo, ide dalje. Sve je išlo u pravcu zataškavanja, zataškavanje traje i dalje, ekološki, ovaj, županijski ekostožer se raspustio, inspekcije e, nisu još objavile nikakve podatke, to je stanje koje izuzetno zabrinjava. Kod nas je stradao građanin, u Vranjicu je 200 radnika u zadnjih x godina dobilo 30 godina, dobilo azbestozu i umrlo od raka uzrokovano azbestozom. Nepoznat broj Siščana je sustavno trovan i, i, i narušenog zdravlja i umro u zadnjih x godina e, zbog trovanja kemijskih industrija i tako dalje i tako dalje tako dalje. Dakle, e, sustavno postoji sprega korupcije, mita, krupnog kapitala, zagađivača i E, državnih službi i jednom tome mora doći kraj, znate, jer udruge građana i mediji, kao što sam rekao, su ona posljednja brana, samo organizirani članovi zajednice koji se bore za svoja prava i nažalost i ovaj Karlovački slučaj je pokazao da su sva ljudska i građanska prava izborena vrlo krvavo uz velike žrtve i nažalost e, Karlovac je grad u kojem je jedan naš sugrađanin platio životom, a koliko je tek otrovano onih koji su sustavno pomalo godinu godinama trovani i možda još to trovanje i sada traje. E, svi smo sustavno trovani od strane e, pivovare i drugih zagađivača u lokalnoj zajednici. Sad bi se mogli vratiti na ovo društveno odgovorno poslovanje. Kako idemo prema kraju emisije, to ajde da demistificiramo. Da, društveno odgovorno poslovanje je jedna novina. Građani će se vjerovatno sjećati da je u zadnjih 15 ili čak 20 godina, štamo u završnoj fazi komunističkog sustava, pojedinci, udruge građana su govorile, a da ne govorim kažem ovo zadnje ratno razdoblje, govorile o transparentnosti, o poštivanju ljudskih prava, o tim nekakvim vrijednostima koje su tek sada 10 ili 15 godina pomalo zaživljavaju i postaju sasvim normalne kod ovog da tako kažemo javnog, upravnog, političkog sektora. Dakle, vama je u socijalizmu ili prijedno jedno deseta godina uslijed rata, usred rata bilo potpuno nezamislivo da transparentno tražite neku pod, neki podatak od nekog ministarstva, od države ili od grada ili od županije bilo je, e, bilo je čudno da pače i, i, i nezgodno to što postoje organizacije za ljudska prava i tako dalje. Sada mi kao društvo prelazimo u ono što se naziva treća generacija ljudskih prava, to su e, ljudska prava na zdravlje i na okoliš. I u tom kontekstu Eh, ono što će biti novina u našoj svakodnevnici jeste bit će eh, eh, zalaganje nas iz udruga građana za društveno odgovorno poslovanje privrednog sektora. Mi sada u Hrvatskoj smo, hvala Bogu, došli na jednu razvojnu fazu kada je politika koliko toliko uljuđena u kontaktima sa i odnosima sa javnošću i društveno odgovorno poslovanje je onaj segment odnosa privrednog sektora sa svojom zajednicom, što znači da postavlja se pitanje koliko jedna tvrtka, u ovom slučaju pivovara ili bilo koja druga, koliko ta tvrtka po onih svojih zakonskih minimuma u, ne znam, osiguranju uvjeta rada, u plaćanju poreza, u osiguranju socijalnih e, standarda svojih zaposlenika, koliko povrh tog minimuma zakonskog ona doista radi i ulaže na razvoju zajednice u kojoj posluje. To znači da li tvrtka u zajednici gleda samo izvor jeftine radne snage i tržište za svoje proizvode, da li gleda samo da zadovolji svoje zakonske porezne ne znam kakve minimume ili ona sustavno sa lokalnom zajednicom kao član lokalne zajednice razvija tu lokalnu zajednicu. Pa možemo ispričati kako funkcionira društveno odgovorno poslovanje u zapadnoj Europi. Kako bi to uopće funkcioniralo u Nizozemskoj, od kuda Heineken dolazi? Pa evo daću jedan primjer na potpuno drugoj firmi koja nema veze sa Heinekenom, to je McDonald's. Mi znademo da je prije nekoliko godina su Francuzi u cijeloj Francuskoj polomili sve McDonald'sove restorane nakon onog nemilog slučaja kada je otpušten djelatnik McDonald'sa kojem je, koji je prosjaku dao stari hladni sendvič koji se treba baciti u smeće. Nakon e, toga, dakle to je bilo pre, kršenje dakle etike poslovanja te tvrtke i onda je taj francuski tamo djelatnik nekim mladi čovjek koji je radio, on je bio otpušten. To je toliko isprovociralo Francuze da su oni polomili sve McDonald's restorane u svojoj zemlji, jer se postavilo, onda su počeli propitivati koliko McDonald's daje u lokalnu zajednicu pa nije davao ništa, pa čak ne može dati niti hranu koja je, koja je ohlađena, koja je zabacit, neće čak dati ni prosjacima i to je dakle ukazalo na jedno društveno neodgovorno poslovanje McDonald'sa u Francuskoj. Nakon toga mi svjedočimo u zadnjih nekoliko godina da je McDonald's postao jedan od, od društveno najodgovornijih tvrtki recimo u Francuskoj. Ja sam bio u Americi gdje vam je tradicionalno da u, da u kvartovima u kojima djeluje McDonald's, ako uzmemo njih kao tvrtku, dakle oni jako puno ulažu u lokalnu infrastrukturu, dakle uređuju, ne znam, zajedno sa gradskim četvrtima ulažu u kvalitetu, ne znam, pješački prelaza, autobusnih stajališta, mostova, ulažu u škole, u vrtiće i takve, takove nekakve programe provode u lokalnoj zajednici. Zanimljivo kad je bio e, potres u Los Angelesu prije jedno deseta godina da su ulične bande, pošto se isto u sustav raspao, ulične bande su preuzele na jedno vrijeme e, ono vlast, da tako kažemo i tada u, u LA-u e, jedini koji nisu bili opljačkani, jedni od rijetke tvrtki koje nisu bile opljačkane bili su restorani McDonald'sa, zato što je zajednica ima osjećaj da ta tvrtka ulaže u razvoj njihove zajednice u nekakvo normalno, da tako kažem, redovno vrijeme, pa kad je tamo došlo do raspada sustava, zajednica je i branila tu tvrtku. Mi danas imamo svjedočimo, prošli tjedan je bila bio u Zagrebu pod pokroviteljstvom Ujedinjenih naroda i Ureda predsjednika Republike e, osnovana pokrenut ovaj projekt Global Impact gdje su mnoge hrvatske tvrtke e, se javno e, opredijelile za model društveno odgovornog poslovanja. Mogu i pohvaliti Wienerberger recimo kao jednu od karlovačkih tvrtki koja E, u tom društvu. E, znamo i Holcim e, koji imaju i pogon na Ilovcu, dakle ne znam, razne tvrtke su u tome društvu, dakle sve više i više poslovni sektor razvija svoju korporativnu odgovornost prema zajednici u kojoj posluje. I da to do kraja ovaj, demistificiramo, to ne mora biti nužno uvijek samo u novčanim davanjima, jer su ona nažalost sada idu samo kroz sponzorstva za sport. Nije bitno koliko tvrtka daje u lokalnu zajednicu. bitno je koliko tvrtka komunicira sa lokalnom zajednicom. Da je u ovom slučaju Karlovačke pivovare postojala ikakva komunikacija, sustavna, trajna komunikacija Karlovačke pivovare i recimo gradske četvrti Dubovac. Da su se oni dva puta godišnje našli sa gradskom četvrti pa pitali ljude tamo slušajte koji su problemi gradske četvrti, e, kako mi možemo pomoći razvoju lokalne zajednice, što možemo učiniti. Onda bi vjerovatno u zadnjih x godina građani poput Zdravka Martinovića koji se bezuspješno žalio službama da mu nešto smrdi, da je postojao, da, da se pivovara sama raspitivala u gradskoj četvrti i u lokalnoj zajednici što građane muči, sama riješila to pitanje i taj problem, ako ništa drugo ne bi se onako potpuno nezrelo tvrtka ponašala, poricala svakaku, svaku upletenost u slučaj prvih dva tjedna nakon, nakon ovog nemilog događaja. Možda bi zajednica iskazala neke potrebe, ne znam, u kulturi, u zaštiti okoliša, u promociji i o, zaočekivati je dakle tamo gdje posluje takova jedna velika tvrtka da lokalna zajednica ima korist. Dakle, da ima korist od toga što u njihovoj zajednici posluje takova tvrtka, a ne da ta tvrtka jednostavno boli u briga za lokalnu zajednicu, što se iza naše ograde dešava, to nas e, ne zanima, platimo državi porez i to je sve što ćete od nas vi kao građani Hrvatske. No, ovdje se ispostavilo da je jedina korist, evo imate posao u ovoj situaciji kad nema posla, pa onda pa to je sramotno, to je, to je sramotno ponašanje, dakle to svjedoči o tome da, da tvrtka u lokalnoj zajednici gleda samo izvor jeftine radne snage i tržište i ovaj, u tom kontekstu mi smo preko ovih svojih e, zelenih lobista, da ih tako nazovem, u europskim e, institucijama ovih dana i pokrenuli inicijativu da se nađemo sa menadžmentom Heinekena, ali ne ovog tu Karlovačkog, nego izravno e, ovog centralnog Heinekena, da se organizira jedan sastanak tu u Karlovcu ili negdje u Europi na kojem bismo počeli razgovarati o problemu dakle i mogućnosti uvođenja modela društveno odgovornog poslovanja u Heinekenovom poslovanju u Hrvatskoj. Ok, evo mi smo sada na kraju emisije. Puno ti hvala sad na e, istrpnoj demistifikaciji društveno odgovornog poslovanja. Vjerujem da ćemo se mi tijekom ove godine još naći i čuti ovdje na valovima Radio Karlovca. Siguran sam da ćemo razgovarati o društveno odgovornom poslovanju kao ovako jednoj priličnoj novini što se tiče ovih ovdje prostora. Hvala Radio Karlovcu, hvala tebi i uvijek ću se odazvati na emisije o civilnom društvu. Dragi slušatelji, evo ovo je bilo sve za danas. Slušamo se i sljedeće srijede u 11 sati, a do tada nas možete potražiti na internet portalu stanicamir.org, dakle repriza ove i dosadašnjih emisija. Do slušanja i hvala.